urip angel. Nyatane ae aku ki nek gak pregal mbar arek-arek gak tepak. Umo nek gelem pregaul, pengalamane tambah. Tapi nek gak gelem pregaul, seperti kata di bawah tempurung. Wong sing picik pengalamane. Nyatane ae kanca itu akeh, tapi rasa-rasane medhi kanca gak nembus gawe. Musyawarah utawa koneksi temen metuk ya wis lo tak sopan masa kata yang to kan dia eh kan dia ya teko mang hmm. aduh lo kan teko waduh tanda endi ya ah, ngabur ae pene lu api kira ketok-ketok ya tak ketok apa kita iling-ilingin Kene ku garae sing gak gak dileng-lengo maneh. Apa pecet bareng iku? Heh? Wis pecet suwe. Wis pecet. Wis iki gak gombol. Gak gombol kon. Gak gombol. Ya termasuk jaya kon. Garae iku garae ruwet. Eh iya, gak yo ruwet. Nek iso kon ae dadi tandake. Lah apa ku nandak iku? Lho enak dadi tandake. Enak. Lu enak iki lak ngene aku kono ana sing kono klambi. Eh, jaket. Wis tak kon muli nang gonku. Apa nang gon ame yo? Lu tak kei nggon dhewe nang omah. Kon kei nggon temen ta? Lho iya wis aja kuwatir. Wong PTI kok. Lho opo kok wong PTI? Lah sing ndi? Omah sing sebelah kula niku omah sapa? Wong omah wis doyong kabeh ngene lho. Sing doyong kuwi lak kok wong kebo. Sing omah kula niku lho. Sing sebelah ndi kok gak ero? Omah Kartola kok lho. <laughs> Lah lha apa metangga mung tawon? Oh, <laughs> suara omahku gak percaya. Yo kono nang omah ya. Engko jam-jam papat yo kene ah, sore. Jam papat. Iya, engko. Ora perlu ta? Iya, melu aku nang gone. Melu aku nang gone tuku. Lha apa? Jangan tukang tukang lah. Tidak tukang orang sewe. Tukang orang. Tidak tukang tukang sewe. Ke rumah sama aku tanda. Tapi lanang tak gak nanda. Kebaya. Waduh. kon iku tak wedokno. Kon wedokno ya apa kene Aku mah ya ono perlu nambah awakmu, nang omahmu kon gak ono. Gak ono, Cak, aku sik lunga. Eh. Bener, metu arek cilik lambi putih luru kan lho kono. Iku. Iya. Anakku yo. Kono cucu eh. Hmm? Banyak ngawur repone eh, iku. Lah iya, aku durung tutup ya kon sautae. Mari ngono rene kapan gitu banyak tak gura wedi nyosor aku. Iya. Aku mulai nang mburi. Nang gone mburi. Iya, aku mulku mulih ngiring nang mburi ki sapa iku? Tuwa. Iya. Iku mbakku. Kono sungune. Kebo iku. Oh, kan itu durung metu sungune ya kon omong ngono. Ngawur nek omongnya sungune disikno. Oh, jangan tak sungku kon tau. Ngawur apa niku. Bareng terus ndelek kon gak ono. Iya. Nyengok teko cendela. Nek ada cendela? Iya, nyari cendela nang jero. Iya. Kita bunder-bunder. Hmm. Lambi ijo iki apa? Hmm? Lambi ijo. Lambi ijo. Iya. Mosok kon gak ngerti. Sapa? Iku bojoku. Oh, wong tegar ijo kok kon iki. <laughs> Ngawur rek niku lambi ijo termasuk wong ayu bojoku. Oh, bojomu. Mm -mm. Wah, suci ayu. Iya. Aku petukon, gak petukon kepetuk bojomu. Iya. Wis gak tanggap sapa-sapa. Iya. Tanggap bojoku dhewe. Ngawur rek niku. Gak tanggap kanca-kanca. Wong bojone rebuwe sih tanggap bojone dhewe. Kan sehati. Uwet. Siti rapi. Oh, sing penting lah ngatur ekonomiku gampang. Iya. penting ekonomi diatur sing tepat keluargane bahagia, iso harmonis Jar kok aja kusus rapi. Lah karo kene kuwi opo terus sampe? Nanda audisi. Oh, kala balik nanda. nah, katal. Enak, kok ana bon-bonan gak ngapa wong ada-ada. Dimangane ngapik duraja. Tetap aja bener ta. Iya, iya. Ancane wong iku wong anu apa? Saben sinapat. Saben sinapat. <laughs> Termasuk gelek ujung ning gone kanca. Oh jadi ngomong saben sinapat. Lha apa? <laughs> Sambang sinambat. Oh ngono ta. Ngono ya, sabang sinaben. Kan? Eh? Loh, Lho, kau kata pari. Enggak tahu kepethuk, enggak tahu nanti tak nek ngono omah. Oh, omah kok klesik klesek ngono iki diancam ampek pamong. Lah apa bisa berpamong iki? Diancam lapor iki. gak gak awak dhewe iki opo kok medeni kanca ngono enggak. Iya. Tak kenal ta. Iya. Tapi tak dudune peristiwa ku rek. Hmm. Lho, aku mari geger bojoku kurang. Peristiwa ta pun Iya ya perkara anak. Hmm. Maksudku ya melok ndedek sing ngeling-eling aku dadi pelaku. Dadi Oh iya. Heeh. mulai SD lah sekolah no sampai lanjutan nang STM. Hmm. Hmm. bagian bubut ini lo. Bubut ya apa? Lah lak jauh lah lak no kuno selang tahun gak kerasan leren. Ya melo bubut itu di kawan bubut di sawah. Wah, itu sekolah kan? Bubut itu maksudku tukang bubut. Oh, tukang oh, bubut, iya iya. iya. Mari ngono ambil laluan, terus mari ngono ini dipanggil lurah tuh. Kok oh, orang aku dadal koran itu? Kok dipanggil lah. Mana gak dipanggil apa? Kok orang yang didol. Ora, jenenge kok ora nang awak Oh, lah oh, kok kok ora sak ana koran sing diwaca iku. Nek kliru ta iku apa? Nek ngomong koran pernah aku diwaca iku. Iya, mari melekan kariban aku mang. Hmm. Melek apa mang, Dari? Eh? Melek ana apa iku? Apa mang, Cak? Ora, Pak. Iki lho gak koro-koro. Waduh, ade yo berek. Dosa apa sing tak sanggul? Halah, pokoke. Bojoku wetenge gedhe. Waduh, waduh. Ya apa ya apa? Bojoku wetenge gedhe. Iya. Lah ana persoalane ya. Lho, ana persoalane. Loro ta Loro ta wetenge gedhe. Kasamane dikae wong ngono ta. Lah iya. Bobot <laughs> Bari-bari. Kok bari-bari nak weteng ri, bari-bari ku nak sikil. Kayak tangane kan dukur terus melorot muni isor kan. ngomong. Mosok loro kita kon iso dicuk mendukur ya enggak. Kon ngomong sing enak-enak pore aja ngomong peristiwa-peristiwa. Iya. Enggak tak ngomongi pangan-panganan ah. ah, kok kepengin. Aku ngomong pangan-panganan, aku ngomong pan-panganan iso seneng. Tak teko rumah makan aku. Lah ngono ya Iya. Ku masih kamel mangan iso melek tidur. Lha napa? Ya panganan ya. Lho, tak rumah makan aku mang. makan ndi? Lah iya, ya iya kok nak teko rumah makan. Di rumah makan sing umum iki lho. Oh, sing umum. Kok disebut namae jare awak dhewe iki. Ya apa ngono? Ngono. Kok tau mangan mie ya? Eh, tau mangan mie. Kecil lagi gak tau kan. Lah wong yo mie dhewe bojo? Ah, mie panganan aja ngomong. Gak tau. Gak tau kok gak tau mangan mie. Gak tau benar. Lho, ala rek, coba tukokno lah kewan ngono. Priye safari? Kon niku ngekek ikon la opo aku gak mangan mie kok ngekek ikon. wis ngatur panganan. Ngatur hmm. anu delok awak itu. Iya delok situasi ya. Iya. Awak dhewe iki opo perang-perang tahun ya keadaan pancet Pancet ngene terus Aku iki robo gedang ae. Lapar begedange. Eh apa rebut tangi? Rebut tangi. Eh, eh, eh. Rebut gedang. Kok oleh koyo. Ya oleh koyo ngono. Grutuk grutuk grutuk grutuk. Enteng. Rame ajang. Iya rame ajang. Aduh kok tembak aku kurang aku iki ajang rame ya. Pokok doae rame. Ora rame telu pas kae wong anakmu akeh. Tapi jenenge awake dhewe iki manusia. Iya. Kudu berusaha. Ikhtiar sampai di mana supaya awake dhewe bisa enak. Kayak hmm. ngono. Iya. Kok durung nyambi kae? Durung belum. Kapan durung? durung. Ayo. iku kena gelem. Iki lho pojokan iki di marek nang telu. Oh, apa jam jaya apa? Eh, jam jaya. Lho iso anane kok duwe pandangan apa? Lho, kok nek kena ndo ta? Iya. Ana kono ta aku nyambut gawe ngecek gelem. Lah, ngecek aku pengalaman. Ayo melu aku ngecek ae wis. Borongan area. Borongan. Wis sak iki sak sak meter 2000. Lu pak meteran pokok wis mari wis bayar. Oh iya. Iya. Ngecek apa? Ngecek es. Es Lah kon gelem. Wah, Ma iki dicet iki ya luntur ae cete. Lu ngecek lawang ribok kan ngono iki kae. melok dokter gigi iki maseng untu. Kok iso maseng untu? Iya. Untune apa? Margon. <laughs> Wah, ora tau. Ya iki lho reca kan kan untune dikek untu. Wah. <laughs> Kok iso untune apa? Oh, Sunerco. Iya, saya akan diganti anyar. Jadi kudu kayak patung-patungan merupakan reco kari untuk neco. Untuk neco gak ono. Nah, untuk sini tahu tuh gede. Ya, biasanya reco ini gede, untuk ini gede. Tapi gede ya untuk ini ondo. Nyongklang ngono lah kok. Ono oh, ngamu. Wah, ngapa umplung, ngapa umplung. Halo. Lor lo, perlu kene. Yo, ora arek rek. Waduh. Sing wingi kang didik apa rek jendel sini. Aduh jembar patuke ya. Yo. Patuke jembar rambutnya disemir. Sombong, sombong. Kan dia, eh? kan dia, Mas. Ya biasa. Kan dia, yo. Panggilan. Loh, panggil. Tanpa dipanggil aku mau teko dhewe nang omah. Iki mambu teko. Iya. Mambu dengkul ngono. Eh, peket opo? Heeh, dadi apa kok, Adik? Lho, Masa kok gak ngerti? Masa gak ngerti kok? Kerungu apa? Lah? Aku dia karo. Mau kok metenceng kon? Mulane kajakmu masalah. Iki wong pinter. Ngerti. Kajakmu arek telu lho wis. Apa? Robo tangi uripmu iku. Baru. Iya. Wis ta. Kayak wong nyambut kayak angkat junjung. Pancet ta ya. Wis ta iso enak kon. Hmm. termasuk basman iki wong ngerti. Lho, kandhane kon kandhane kok. Tapi coba dia. Lho, apa ora iso? temen. Bisa baca temen? Iya, kok tak ceritanya. Sekejap-kejap berhubung tinggi apa sih? Iki boleh pasaran iki. Oh. Masih cekung ngepal, ngepal. Dasare wong urip ya padha nanggur keapian. Kudu ngepal, hmm. ya ta? Hmm. Mulane kon kudu nglakoni barang sing bener. Mesur kelakuan ngudang ilmu es laku temen teko dadi. Lah ngono kena iso ngempal. Lho, ngempal opo? Ngempal iwak lan ngempal. Lho, ngepal. Iki tangan kuwi delok nasib iki opo sih? Eh. Saiki kan kadak anak dhewe iki sang soro. Iya, iya. Lah kok dadi rezeki? diseri karo penuri. Sakare dadi dojono. Wis ngerti nek cara cuma sarate. Supaya iso urip enak kan ana jalarane. Jalarane. Ana dalane. Oh, dalane. Oh, ya ri. Wis turu didelok, oh, wis delok. Oh, kapan? Gak delok tangan. Iya, pantes-pantes iki tangan iki. Gak delok tangan, tak delok nure wetok jan. Wah, padahal nur iki nang omah lho. Yo gerak jare. Gak ngono, tak delok nure sik nur sae goblok. Oh, cayaku ta. Cayamu tak delok wis ta lah. Ganteng ya kowe. Anak mesti kali jeneng Anwar. Aduh iya. Cocok gak? Ya apa tak Iya iya iya. Lamanya lanang, sing hmm. ribu meneng karo iku. Iya. Iya iya. Iya. Cocok iki. Pun tak dilatar. Ya. Ya. Ya. Aku ro kan iki ro iki dolen ya berarti. Iya wis ro. Hmm. Lah sing ngene ya. Iya Kalau itu iso lancar sampe rebutangi, kok kudu selamatan. Waduh. selametan. Lagi selamet endi sing dicai? Sok udan ngobodo ngono ah. Sing maksude selametan. Selametan iku su masalah selametan biasa ya. Bacaan ta. Bacaan arek cilik nek wong gerak selametan. Iya iya iya iya. Selametan juga golong. Lah, maksude juga golong supaya gemolong rezekine. Ngerti ya? Iya, iya ana bener. Heh, pokoke iwak sanane. Hmm. Bogolong tok ya. Oh, ana iwake. Oh, iwak gatul kene. Ora ya iwak sembarang lah, iwak teri. Iwak teri supaya kon rezekimu diceritok nek wong. Ah. Iya. Ya mujae. Ngun, nek enteni diteri lak dadi wong. Yo, oh, gak iku rezeki iwak apa enggak. Ah. Oh, iya iya. Ngerti ya? Rezekine kaya iwak teri. Lho, dadi rezekimu diceri ya. Terus iwak banteng. Ya supaya kon gendeng ngono. Lho, Lha apa njeng njeng iki yo yo sering omah kuwi dijebno nang Pas? Eh? Omah mbok gak sial aku ya. Jangakno ae. <laughs> Namane koyo sawangan lho. Apa yo biasa ngono. Omah ngadep ngidul. Omah ngadep ngidul ngadep gunung. Gunung ya. Adem. Sing ape apa? Sing ape gunung abang kan? Hah? Eh? Gunung abang. Ada gunung ireng. Enak di gunung itu. Palang abang. Palang ijo lek tak gigi. Kok boleh ngurus omongmu muri? Omahmu lek ngadep nogo. Oh. Naga itu termasuk ula. Naga ini ula gundul. Tadi hmm. kudu omamu itu ngadep nang tawonmu. Eh, sini, sini. Kau nak melungker. Kau nak melungker. Kau ya melak aku jatah kau naku. Kau sokran sih ngerti, jatah aku naku, jatah kau naku. lak omai lah, mulai cakar pendaki lah ngadep nang naga. Iya, iya. Cakran ini nyelah atur ayo. Ika supaya enak. Tapi eh. cuma ikut coy. Sahabat-sahabat, sokolong. Iya, ya. Kenapa sih jago dolok aja? Kok oh. bolong kok? Dolok. Oh, goblok. Lho, kok kok selametin jago dolok ngono. Ya saya iku sego golok, enggak ah, pete. Lho, kasih kali pete. Sampai iku jajan pasar bareng iku. Oh, jajan pasar. Jajan panas. Jajan pasar. Iya. Lah kamu ya, Bang? Omah. Yo, nek gone aku wis ono iko ta? Iya, iya. Wis ora terus. Iya, mun kok kan jaluk, Bu. Ya <laughs> Wis. Ya aku mesti ngomong omongmu kok gak teko. Ngene lho ta aku iki. Ngene teko. Wong aku jenenge Mbak Ton. Iya ya. Supaya urip kene iki opo? Ha, san enak ya. Kon ya kudu selametan. Selametan. Sego kuning. Lah maksud sego kuning? Ngening no cipto. Ngening no cipto. Wah, kenapa? Cipto itu bapaknya cewek. maksudnya iki ya iya ning nek supaya mantap nang atine ah ngono lho kok coba kuning coba kuning iya beras di posisi terus bisa icet lha apa bisa icet iku oh ah. lah disirat kok kono ngawur kok bojoku lek seru nek nek bojoku nasib padha ro ro ro temen ta iya iya kok mau saiki saiki nang bojoku lha apa nama lho bojomu lah Ujung lah singari ya. Iya, singari. Iya, sing ya, situ kok kontak no ya. Lho apa itu? Lho apa sih? Ayo. Bisa apa ini? Salah apa ini? Kok di mana Iya, di sini. Kenapa kok di Jakarta? Luarnya di Jakarta, berani karen. Selamatannya, suka kuning. Hmm. Jadi kecok kuning ya. Terkeriwa terserah. Oh, dadi kon kuning bojone kuning Dadi kuning-kuningen. Oh, lah apa ae. Koro kuning yo padha. Ojo. Lah aku, Pak. Lah muter. Nek kon iki kudu sampean sego tumpeng. Lho, acara ngepengno pikiranmu. Oh. Tumpeng minangka gunung. Jadi oh, diselamat. No joglo gunung. Hati hatimu gak sampai kebakar bakar. Iya. Tapi kamu jenenge bakar. <laughs> Iya dah. Selamat kan nih para dino senen. Lah, <laughs> Ibat gak darurakon. Loh, masak lo loh. Nanti pergantungan tetap melaratan. Tetap melaratan. Bapak masih melarat tak tempuh. Ini aku ngomong apa ini? Dino iya nih. Iya, gak apa-apa. Dino semua gak apa-apa. Iya, ah, cuma lagi ya. Sego tumpeng, hmm. panggang ayam, titik putih lumus. Loh, Apa? Gak apa lumus. Titik putih lumus. Eh, eh. mulus. Eh. Pitik putih mulus. Oh iya iya. Ah, tinggal iki kan. Pahang aja. Heeh. Ya pira pitik? Dipilih mulus kape ya. Iya iya. Mulune mulus. Iya iya. Putih mulus. Motone mulus putih. Putih. Oh, ora pitik kok putih Putih. Ayo, Bu. Piro piti? Yo piti mek siji tok ae. Siji ae. Lah aku Tumpeng e? pengen. Turu mek siji ae. Lah kok enggak enam belas gak kuat kon. Oh, lah kok ringan? Eh, lah mulane ente tapi nek kon gak sanggup, gak sampe itu mek iku. Aku sing gawe kene. Ya kon tak pasal lo pendoy. Yo, sang aku kon gak sanggup pisan. Aku kok kira pra juta. Oh, ana jutaan. Pre pra juta. Terang kan. Kok gak ngono pasal aku ya. Iya, pasaran bar Pak Bas mana. Sing kesae, sawian. Ati 75 ya. 75 Selawian. Slawi kok oh, cita Slawi ya? Iya, ala oh, dicicil. <laughs> Ini tak tanya cari. Padahal tumpeng situ, bedek situ Slawi. Loh, lho pici e. Bedek sing sisi meli e. Wajah. Gampang. Oh iya re, bedek sing anu yuruk. Wering kuning, pici e. Oh, kak, kak polis. Loh, kak wering kuning. Ini hmm. waktu sontan, kok kudu pakai kuning. Rono kuning, meja kuning, untumu kuning, oh. rambutmu kuning, pasukan kuning kan. Tadi oh. pasukan kuning kan. Sanggup enggak, enggak tahu enggak mulai. Itu rawi piro kae sih? Tapi kon kono pete ri. Iya pete apa? Tapi irunge dawa iki. Pete kan duwe irung kan. Lho ana pete. Eh ngomong yen irung apa ya? Masane aku lan. Ya jembel jembel. Jembel. Jembel sing dukur iku. Ya kan. Kletir. Apa apa? Pokoke wis dipecek ngene. Berarti kon ngono ya. Lah iya wis gak lali. Ya kon nek sewa ampe kanca ae kon. Wis nyatawani selawe ampe kanca mesti nyang. Nak dong. Opo? Ayo nyang, ayo nyang panjang. Mosok selawe tok. Kompi 2000 ya. Hah? Kompi 2000. Oh, opo kudu wiri? Pak Pramesta sange. Ya, Pak, selawe. Lu jangan Iya, iya. Wong telu ki selawe. Loh. Iya wong nemu kabar iki Loh la opo? Wis pokoke Slawi an Slawi an. Ah yo tenung 75. Iya. Masak untung 75. Awak dhewe iki sanggup Slawi an. Sementara iki dhek peno dhisik iki slametane ya. Iya, teko kono tak irone, apa ya? Iya. Slametan. Kan sampe dino ma peno kono. iya meneh, gak apa-apa. Iya, lah kok aku teko kono kae ngekek dhuwit. Ya nek kono dhewe minggu ngarep iki wong telu transmigrasi. Lho, gak bali iki. Kok gak dibujui kok. Sakare kok emen dibujui. Wes tas, nina kon tuju lu dhuwit. Selawi selawi selawi. Lho kok ora ilang dhuwit, kok gak ngekek aku. Tak iki kan. Tak atas iki. Iya. Tak mulai 5 min, tonton. Yo, plek. Wes ya, masak duit muni plek enak. Selamatan kapan? Eh, tak jalan jiwa sing ngono nek isu akeh wong nyambut gawe lho, jian lho sepi wong lho. Ya sore sih. Lho aja wong turu iku. Turu sore. Masa undang-undang wong turu. Hmm. Tak sore turu wong iku micak ta ya ora. Gua kok ngamur ae kon niku ah. Ya saya kan diolo. Iya, kan. Ate kramas. Sing anu sing Ate <laughs> di kramas tiap hari iki. Kok model-model kono kan ngomong. Kayak tiap hari ya di kramas. pernah sing klameti. Terus kate ngono-ngonoan, mosok gak ngrungokno diabani bapak-bapak gak ngrungokno kene. Kok Kecoyo <laughs> awakmu sak apa sae ngono. Kon oh, eh tak iya. Iya tadi kan kudu ngening Kang Cipto. Lah iya iya. Iki ning ngening Kang Cipto. Iki wong-wong selamatan iku pantes-pantesane lak nganggo pengobongan. Iya iya to. Iki kudu tak menyan menyan arep kadoan bae nang Arab. Iya. Nang di menyang Jepang ngono ya. Datuk anu menyang Galung Bendo. <laughs> Oh, pasrah aku dodol menyang datang. Oh, oh, oh. Pasrah ono Pak. Pasrah kok sanggup. Eh, ya sanggup wis, sanggup wis. Ya eh, sanggup wis, sanggup wis. Ya milih slamet ya. Iya, semua ya tenan ya. Yo semua ngarep iki lho. Pokoke arek kalau jemua iki kudu nglumpuk nang omahku. Ngono ta. Oh, oh, oh. Maksude iku mang supaya kon iso ngamini. Oh, ngamini. Tane dicha. Enggak ngamini, ngamini. Amin hari lho ya. ngamini sini ati lah. Iya. Ngawur ah. Ya nek kon nyelok amin. Maksude ngamini iku mang ngabuli pengestumu. Wah, ado kabuli. Pas Jakarta. Ya iso. Nek amin ae mari ono. Rek, minggat mari no. Enak di mbak kiri. Eh, <laughs> sing jare ngamini iku mang ya hmm. supaya kon iku melok merestui. Hmm. Ya. Cina bulan apa dadi pengestumu? Hmm. Supaya arek telu iki selamat. Lah, dene gak selamat ya Pak Basman ngono lho. Lah apa supaya kon selamat dari apa-apa? Dadi hmm. Cina akeh. Ado blae ini tidak rezekine. Ya supaya kon bisa mangan wae. Oh, sik sabak kon kesangsara. Lalu-lalu tae kadang lalu-lalu tae. Iya gak? Iya. Nah, nek ngono tak mulai dhisik. ngeramut sing nek omah. <laughs> Nek omah. Ngeramut sing nek omah, ngerti ya? Dewe kemen kon cilik ta? Iya, 75 kan. Nah, kalau kok kon nek wis mari kon nyaur 100 lari. Kok bengi main tak potong kon. aktif kok Nah, wong oh, sing main kok pasuruan rek. Lho la iya iki lah iki. Oh, nang tak gawe sik ya. Iya, iya. Omong rek yumu. Aku jumaran ya. Jumaran, oh, jumaran. Oh. Ya, iya, iya, iya. Ayo. Iya. Jane rumah tangga wis tentrem lho. Kekandolan arek sithik kau. Wes, Ya lek si arek us kekek-kekek Padahal awake sik kuat gak nyambut gawe jaga napa nahane. Lek awan mlungker rek bengi nglutus ae. Repot jam loro bengi teko. Wiwi nok mburi lapo nok mburi nyosor-nyosor. Wis repot. Aku iki nyambut gawe nyithak botok katik borongan pisan. Perasaanku panas-panas tak kerjakno cek ndang mari. Kae tole 100 udan teko. Jadi bubur manis meneh nyambut gawe dengkleh sing mangan paman ndok omas. Eh mbuh ditunjekno ae. Iya lek tangane cilong tangan sak gedang klothok. Apane? Tumpus itu sampe njomplang. Lah yo mangan kana ukurane kuwi aku. Aku gak kabotan kedungunan wong tua cuma yang ngono. Mbok rumah sana ono. Nyambut gawe tak gawe sikil tak gawe ya pancet sikil. Kadutan paman tambah gendeng ku nemendak. biyen kak ngene lho lek bojoku sabar kadek ya tedake wong dhuwur biyen wong dhuwur nglawang munggah kono ana rejo ngebuk tapi jodoh gak popo. apa ngene jodoh gak mesti kadang sirsiran 20 tahun pedot perkara sepele ana pedot nduk embo, nggo ngelang kono ya iso dadi Lho, omae bolo kok pandaan gone rabul Bang lak kancaku ta. Paman bungo-bungo nok mburi wani. Wis mari nyaplok emang nduk mburi karo maneh. Suarane katik banter ngono kok gak nyaplok lak ndredeg kae. Dek dek kene dek. Nang metu sak untara ini. Wis mari ora-ora. Iku mang sapa sing mangan, Mang? Sapa maneh? Ya kon kon ora-ora dhewe lek gak gelem jejeken kono lho. Wong ku pamanku. Lah iya gak gelem rewangi nyambut gawe. Wis ngono ae penggaweane mangan turu. Nek isih undang tangi ngeten. Apa ini ngeten iku? Ya lek turu ngeten isore apa ana kompor, lek kerasa anget lak mencolot ta. Ah. Saman ro nek mangan. Wah, sego, plek dodo, disoki mar ngono iwak diurap koyo ngudek lolo. Nah iya, sendok loro mlebu kape. Ya apa iwak iki nang ndi iwak? Mosok trasek-trasek rujik iki. Iya, wong dayanane iku trasek reket iku. Biyen pendekar lho. pendekar ae tuwek e ngono koklok ngono. Eh sanjane sakno cuma ya gak ndurung sik kuat lho nyambut gawe wingi ku. Kuat. Lek kok nyambut gawe ndoma gak gelem tapi lek kon ngewangi wong wadah kasih ya. Ayo ndok oma wingi sampe nyetak boto. Dadak kayak setengah garing lho, dicak jaring nyoba. Jaring. Iya tak takoni. Lah apa man? Apa jare kuatmu ngono. Lah iya, dadak eling janu apa nek supran. <laughs> ya sing sabar ae, sabar ae. Cuma lek nemu-nemu sabar ae rasane ngenes mergo pamanku. Jane arekku tak guak lho sik mula-mula ae. Sing eh, kuat nek ati apa? Bungkem ya gak iso. Wis saiki gak ono barang kasar-kasar ae. Ojo ati dulu barang halus alus Alus gak kroso wetenge ku nyesit tok ae. Enak eh, dipakani apa iku? Iku grajen. Campurin karo ketan gak ketora utawa gorengno karet. Ha <laughs> Karet. Tau ben, dimana dadar ndok dibuangan mulet ae. Dilek-lek gak kena dilepel, rolek karet kapok kon. Ngoco wong kok ngeling ae. yo, kadang oleh lulang barang. Iku ben lulang lho dikom. Jaring ini iki dilok enak jaring ngono. Wingi wingi golek asem. Lombok ambek asem mung ngerus-ngerus dhewe. Tak delok mburi gibras-gibras iki. Kaya wedhus kena geni. Lah ya wong kok luwe. Iki gedang klothok numburi ya entek iku. Karo nek gedang mentah iku lho dikrikiti. Lon sepae, sepae sik diulet maneh. Sik dikek uyah, ya entek. Iki ya. bongkel lah rasane jongkir iki jang. Iki tandurnane mari mburi, tandurno kacar. apa? <laughs> Biasa lah ngape kulupan lah, lho lek ngapik kulupan lah bengi ya. Lak kapatek ketok apa apa cek Gerapa kabeh ngono. Ya apa? Emang nandil apa bengok-bengok itu? Entong itu golok yang cilik-cilik aja kalau nggak ngeduk iku Ya apa? Masih di golok entong sampai piring. Gue ini <laughs> aja ngelayang. Golok entong nggak ada sampai piring. Tapi nggak pernah boling gue golek lah bang. Golok layo watu. <laughs> Iku rasane mbuh biyen jare mak nyidam ngono biyen. <laughs> Ayo nyidam biyen nang golek saiki. Lho, jare kate nyelameti jare sak piring-piring duwe apa wong ya nunut ae lho. Iki mana ndi? Mbuh bengok-bengok kok, Mang. Abane. Ini seru barongan kok, klesetan. Ya muga-muga wae oh, ana barang. Muga-muga kobong barongan. Tapi duwe akeh tak delok tapi gak tau roto. Tak delok duwe akeh ae. Nek ngitung ngono iso bantal. Iku lek bengi ku metu nanti. <laughs> Lek bengi ku metu nanti jane. Gak tau pamit kon ta? Gak tau ya mbo nanti. Objek. dengaren oh, ngaren kok rundingan nek bojomu? <laughs> Iya, bojoku mamaku dhewe lha apa mas rundingan. <laughs> Gak kualik kali kula. Lho aku pamanmu lho. Lho masih paman, penolak nono cil. Penolak gandol nang aku iki. Gandol ya kok iki asale omahe bapakmu. Iya. Lah bapakmu wis ka ono, lalu atin bapakmu. Terus, lah turun nang aku nang kono. Lah ben kok wis tak tutup 150 kok pangan kok kok entekno lah lirone omahe kita. Iyalah, desa muna kok nikir Loh, Lho, lah kok omahe. Mugo omahe didol bayi pira sih wong cagake omahe ngene Ayo saya kita jual wis dibagi. Kenapa sih jol? Mau warisan tinggalan uang tuwek tuwek. Kau udah unek, kau kok iso lu di mana bos ada kan? Dijual lagi orang piyai. Sabar dia ambil cakak. Lo mau pikirin diri kan? Ah, ah. Ada barang barang. Dia cari tahu tadi saya ungkaling. Nah, murah kan aku. Ada uang tuwek. Gak padean. Ngalang-alang sing ndo mak iki sebagai aku man. Pernah kok lak wis entek sebagaimu. Iya wis seru. Lah ya kok saiki nduk kene kok ngaku ndo mak bareng lho. Raja sembarang yo diladeni. Raja iso miber sih. Iku mantu keponaan. ya. Raja iso miber tumon. Mantu keponakan ngomong iku kae rum ngono. Lah ya sampe tumon raja iso miber. Yo gak yo Wis mangan ta? wis mangan tapi mangano kok timbang kena emah. Mangano oh, lagi. Ayo mangano. Ayo mangano. Iya iya lho, tak Saya ki mangkene emah, atakno. Oh, emah, oh, oh. emah sing ndi? Ya makah emah. Ngawur atakno. Lah bengi nandi iki? Ya nang dulur lho. Ojane metu bengi, oh. sampe dikepung wong sing dadi gawe ku aku. Lah dikepungi maling ta iki? Lah lek lewat wayah nunduk-nunduk irang-irang lek temen maling ta? Ya enggak lho, masuk wong ngawur lho nek aku lho. Metu jam 7 metu jam setengah 6 kudu mlebu. Waduh, nggih paling ngawur ae. Mungkin takon arek-arek pamanmu kok ngludus ae. ganggu ngono jare. Ganggu apa-apa aku tak tak ganggu apa-apa tak ngawur kok. Enggak mesti wong golek apa-apa sampean sampe didakwa. Didakwa apa gak nyolong loh. Ora kelangan. Lho, aku mesti tau ngentit ngawur kok niku. Nah, iku niku nang ndi ae? Ya nang kanca-kanca lho omong-omongan rudingan ah. Sing perlu diomong lho. Nek gak wae jogo ku mbok metu. Oh, kok niku nek gak metu lak pikiran bundel. Wis jenengan mari. Hah? Jenengan gobok kae nggo karangan. Eh, aku kono hukum dah. Ya kok ditambak ngono aku nah kena. Nomane aku tak. Kono ya ngewang-ngewang aku lho, Man. Ngewang apa? Ngewang nyambut gawe. Masih gak kuat 10 ya telu-telu nyidak telu nyidak papat pegel turu ngono nyek foto geger foto ngawur kono iki mabang iki tak foto tak foto lemah ngono sawah ojo lemah sore amben kon krowaki goblok iku oh wong sawah ya mbok tekal ombo lampun sore amben kon krowaki pole aku miring turune jomplang goblok iku oh jare kepengin oma gedhong. Lah iya, nisare bayang tak kowe kepengin nggih gedhong peno. Lah apa gedhong? Oh, ngawur ae. Ya sing borongan nang wong kuwe wae ngono. Lek sing ndok omah iki sak kober-kobere ngono lho. Wae ta wong tuwa kepinteren aku niku. Menelin bayange jek ngono. Dikrowa ini sore boleh turun miring. Wong mangan nono tak kalau sing anu kok dielok no. Nah kalau wong tua masih kono tak no. Nih kau sih tak boleh kan untuk digawe. Masa lo tingkat toko kaos dan perinci. Kok mbok ngewangi. Eh, ngono tunggal. Ngewangi ngobong-obong ngono. Kon iki oleh ndi bojo iki Aku. Iya, bojomu oleh ndi? Kodok nang Blitar iki. Kodok Blitar. Iya. Oh, serengat. Pasar malam ya. Oh, mulane tes omong ya. Ora ono. Tak tinggal sik, aku tak garap sing sik ya. Eh, kan? Apa? Eh, foto. Ya foto iki apa maneh? Apa sok garap arek iki? Hmm. Arekmu aku arek arek iki ya tak lho. Tak foto ngewangi tangga. Lha apa ngewangi bapak pegel kok. Tunggu nomah lho ya. Iya, iya. Sampe nek pitik mlebu. Iya, iya. Ngono nek pelit mbuh awas kon. Eh aku wajib maju aku. Warane ngomong wong wani ngono. Tak sungkani man. Iya mesti kudu ngono nak. Iya iya. Ngono kudu misikan diri. Iya kudu ngono nak. Pokoke aku iki cara ya mbok melok bantu titik-titik. Iya iya iya. Wis anggere nyaplok tok ae dah. Kae enak omong mula. Loh, nyaplok iku kasar ta? Mangan ngono kok nyaplok ya sik kon niku. Mbek pas aku halus. Oh, halus jengkulmu ngono nyaplok kan mangan wingi saking kesusune untune rutuh telu. Karo tonjane boga ngawur ae. Wong oh, cakak-cakak dipangan. Rayap ta. Ngawur ae ngono iku. Kita eh, tinggal ya. Iya, iya. Tinggal. Wong hmm, ganteng anyane paman ya. Ganteng karo tunggale. Nek delok teko Juanda. Oh. Teko iringan kok londo aku nyene. Ha. Arek kok mbek wong tuwek wani. Tak mikir kon. Dhuwit sik kandel. Monggo iki aku wis oleh dhuwit teko wong telu. Wingi papat, wingi nani lima, nglumpuk ana 250.000. Kami mikir keponakan. Sing penting aku metu berpoya-poya ngentekne dhuwit iki beres. Wonwon. Hah? Hasan. Wo. Hah? Hasan. Kayak kecelengok, guys. Wes. Wes. Are tukang sepatu aku rek. Loh ya. Lawange bugal wong gak Kok endi sih paseman Kok singitan iki wis serune tak dolek Hah? Wah. Rek. Kucing mana kaisan dah? kan gua mencicil Kaya kayak pasman. Apa nguku cendaran? Nguku ceng sore lawang ini. Banyak ni niat masang di banyak ini. Waduh. Cepat Sepatu kesangane wak Kloso. Kowe iso gereng. Bus. Bus. Tah. Bus. Para arepi Pak Trodok, Bus. Ah. Arepi abandeng. Ah. Arep mayit. Ah. Aku dhewe sing nyauti. Mas Ben. Man. Man. Man. Mas. Man. Man. Man. Man, man. Heh. Apa kon bangak bungan ame wong lu? Kenapa? lapo? Lapo lapo wong golek paman tak kon ngewangi junjung. Wes golek ya aku kok kon. Mas sampe golek paman. Apa niku urusan apa kon? Urusan apa? Itu urusan aku bebas man. Iya tapi urusan Man. Man. Bye. Wala wale jok guyen takon. Oh, sik guyen nak kon. Iki nyambut gawe dadak bengak-bengok ae. Kalau anda jawab kan lo? aku bisa dengan paman kok. Iki omai siapa apa kini? Omai siapa? Omai pasangan. Weh. Hmm, omai siapa? Om aku. Mbel. Pamanku iku gak ndek omah, pamanku melok aku, mangan turu kok bejare aku gak nyambut gawe, tak ingoni nganggur. Lho, pamanmu gandol ta? Masa mulo wae tak gandol. Lah gandol kon. Ya manggon nduk kene ngono lho. Lho ngono ngakune dhek omah tas tuku dhek. Sapa ngomong ngono? Paseman. Lho lho lho. Bok, bok, bok. Dari aku mau nomaku. Siapa? Baseman. Dari <laughs> ini aku mau nomaku. Tidak ada waktu. Kok lain cam paman ini? Kok mau malah cawung gali? Berarti lah ngelek aku. Terima no aku sih gandol paman. Padahal paman sih gandol aku. Lu kak urusan. Lu urusan. Aku paman. Lu tak urus yang paman jatuh no namaku. Oh, paman. Urusan apa sih? Eh, urusan apa? Kayak bujuk aku. Bujuk apa? Kok apa yang dibujuk? Mungkin sarung gak gabel kok. Duh. Duit kok kan Duit apa? Dua apa ya kue? Kok dua dua apa lo? Dua kertas ini? Ya bisa kena ya apa kena? Kini aku lah yang ngepal no awakku ta. Aku ini lah rubuh tangi no omaiku. Oleh kau yang tak ente aye. Dari ini pamanmu, kau butuh selamatan. Selamatan tumpeng ngambil petik bang ayam. Iya, kau nggak tahu selamat yang kau jaga no selamatan cok aye. Pamanmu jaga no. Terus apa terus? Ini aku kasih selamatan paman tak Borong no penuh ya apa? Ya selamatmu. Lo? Dibolong no? Eh dibolong. <laughs> kon kon ngomong becicil ae lah aku kok <laughs> diborong ae pamanmu <laughs> diborong diborong pamanmu duwe di paman sawe piro kabeh sawe wis kene wis kapok kon kok padahal diplontang lah mau dijelok selamatan lo kene aku kan lo kene ndi ono upo gak ono kon aja percaya paman paman ini gedabrus Kono iku. Wis karo jawane apa? Mamane gak apa-apa, gak ngerti apa-apa. Kayane gawe ngono. Nonton po radio tak gowo iki. Lha apa radioku? Wis radio. Ngawur ae. Radio apa? Radioku. Oh, radiomu. Mulan tau percaya ngomong jarene di sini. Kursi tak gowo. Kursi, kursi. Yes, kawan tapi sik woto durung tak bayar blas iku. Gak kono kok kabeh menawa wet taman ku sing endi? Umpaman gandol kok. Lah iki apa iki? Sini. Lah awakmu butuh karo pamanku digoleki. Yo. Aku yang balik paman. kadek metune gak kondo. Aku kuatir, mari tak seneni kan Bang hmm. Tak seneni dek mbo iki mbo ya apa? Ah. Tak war oh. <laughs> Ah ah ah. ah. Wah, kudu wis gak iso muring-muring aku iki. Lha aku muring-muring, aku muring-muring. aku ya muring-muring. Wah, kok sariban kon iku. aku sing goreng-goreng. Iki bojoku gak ana. Sani bojoku paman gak Eh Ayo bojoku digoleki. Lah apa kon golek bojoku? <laughs> Eh, golek sampe dhewe, paman sing penting. Ayo bojoku dikunci. Eh, dikancingi. Kancing-kancingi. Eh, bojoku saiki nang sawah. Ayo ditutuni sawah. Ya uga. Arek gak. Lho kok ngono? Kan perlu bojomu. Kan perlu mbakku tambah bojoku. Lho, arek pamanmu. Lah kok golek bojoku? Lah lagi kancingen. Kuncine kena bojomu. Lah kok bojomu nek mulai lak gelibet Kamu boleh bawa malah mu bengai. Iku rusakku, sing penting bapak kamu tuh. Rusak aku pas man. <laughs> Wis kon ngurus dhewe ta? Yo ambek kon ya ngono. Kok mbulet cak rakaran. Kiran. Iki mesti paman iki izin, Mas. Mergo tak omong pun ojo gandol tok ae. Iya. Pun aku kudu nyambut gawe ngewe-ngewe aku, rumangsa wis tuwa mbek izin. Aku kuwatir ku terus bunuh diri. Lah iya. Tapi gak iso lek aku bunuh diri. Ora ono sego gak kira bunuh diri. kan medhe-medhene aku cekak nagih. Kan ora bunuh diri. Nagih kan urusanmu, aku kan urusan wong nang karo wong tuwa. Iki gak pisan gak pindho pas maning telu berarti iku. Iya. Nek kampunge kono ya ngono juga ora. Oleh goreng cengkeh. Cengkeh iku. Duper-uper. Kono cek megejekan. Lho iki temen aku serius iki. Oh iya lah, lek ndelokmu cincin temen kon iki. Lah iya, aku temen lah oh, dibujuri. Lek aku tak kancinge. Eh. Iya. Ayo golek paman. Lah aku metu lah kalau kancinge. aku nak jopo. Lah ya kau ni kau nak jopo, aku tak turun lo. Kau <laughs> tak asingi, kau tak ngewangi aku lo kau ni. Bodoh gendengnya uang lori. Kau nak boleh yang aku. Ayo, ayo, ayo, ayo lagi. Yang boleh <laughs> i. Banyak kunci nomor mui Tak kunci ni. Iya. Berapa kau? Lo, ayo. kon biyen sing nyenengno sing jenengno kae. <laughs> Eh, ya bapak kuwi. Sami sing nyenengno. Ya apa awak dhewek iki ngumpul-ngumpul dhuwit saiki rong ece ya. Iya. Jangkep 75.000 hmm. kan selang selawi. Sokan selawi. Terus saiki keputusane ya apa? Lah ya opo, kudu gurung dhuwit. Lho iku dhuwit wedok lho ya. Lho kok dhuwit wedok? Lho wong wedok sing duwe ngono. Oh. Yen iku aku wis ngomong. Heeh. Mm -mm. Ambek bojoku wis dhuwit tak ulur-ulurne ngono lho. Mm, ngono ta? Nyambut gawe kak ngoyo-ngoyo, lek titik ya dipangan titikan. Lah kok mangan titikan iku? Oleh akeh dipangan kekean. Tapi nyatane kok gak kon balekno sik dhuwit selawi iku. Ngene lho, Sa. Dua kalau yang tak bahas meman deh. Eh, bisa kayak Iya tapi kan terus kau kudu nyaurang aku. Hmm? Kudu nyaurang aku. Ya kurang tau we. Semua ya. Kurung tau we ya. Pusing kok semua ya semua Kapan kapan aku tak teronggo gue namu. Gak enak. Nak saiki sih wayahe slametan iki. Ya saiki di merono ngene tak Basman. Ya numpak apa umay adon. Lah iya. Lah kan. Lah ora lah apa ora. tak metu Basman. Wah, kalau niku gede-gede nek ngomong nyengek-nyengek. Lho, aku jadi basman. Lah aku dhewe iki yang golek iki kan. Aku sing doleki. Apa sing dolek? Sing dolek salah oh, duit selalu ya apa? Ini selang. Lho, iki apa jare kon? <laughs> Lho, kau jare kon, aku tambel ta. Heeh. Lah aku dhewe iki yo gurung duwe. Lha nek wis ancen aku wis dhuwit tak terunggo namu. Lah saiki dhuwit sing sare kon mbok gak ngekno aku nek wis paring gak ya aku. Ngono. Lah malah nambah ya aku lan. Ngawur. Kon iki dhuwit aku selawe, lah kawu dhuwit kon selawe. Lah aku eh. dhuwit kon selawe. Lah iya kon kudu bayar aku selawe. Lho lak mbulet. <laughs> Kok lah sing dhuwit dhuwit petang puluh aku Iku teko aku, Bro. Nek kok kene bakal tak pari. Banyak kon roki ya. Iya. Ayo kon bayar aku selawe, Bu. Dhuwit dene. Eh. Kok nek diutangi sapa Iya. Lah iki lah Dhuwitmu met ngene ta? apa sih mumet? Lah apa dhek mumet iki? Kok liwat alasan dhek tanggak kok niki. Lho lah aku dhewe aku ndelok basuman kok. Lah iya saiki ngene aku yang golek. Kan tangri kok. Nanti dino iku wayahe bancaan. Hmm. Wis ngomong. Kok jake nang basuman iki? Iya. Delok selametan iki ta. Napa? <laughs> Kak metu bucet kon. Lho. Iki dhek merono. merono. Iya merono kok dicakar kucing. Lho lha apa cakar kucing? Oh, aku bar dicatek kok kon iki. Lho kan ono mah ta? Kan ono. Teko kono penomo. Lah nanti? Oh, Sopo roh? Ngomong amale roroan, Tran. Ah, aku saka kono. yo. Oh, Kok cekak ndi, Mang? Wis kancil kok kene. Eh, kok cilang kok kene. Wis, sakang iya. Tak cekak telur mlayu mutan. Kepedhe iki, Mang. Tak pedhe. Sopo iki? Pas, Mang. Yo lah iya. Eh, tak ono. apa? Tembok. Kok niku tata ngomong-ngomongan dhewe sih kok. Iki sakari. pamanku. Lah aku iki golek paman, pamanmu. Kok, Pak, Aku yo ndoleki. Kok kepedhe pamanmu? Lah apa pamanku iki? Eh, anane sarta lho. Sebentar tak beteman tak. Gak metuk belas tapi ndoleki. Lah tak kandhani kon lho. Aku iki kena 20.000 lho. Ojo nyemon dicari. Nang pamanmu iki. Ojo semen-semen ta. aku yo kena 20.000 usan. Kon nyemon. Kon ngono kon iki kon lambe wedok yo an. Lah sih masak kena 20.000? Masih lambe wedok apa ayu? Wah, <laughs> Cokran aku dumrangsang ae cokran. Iki ngomong podo gak kenae. Ya apa sih? Awakmu kena selawe? Iya. Aku kena selawe. Iya. Nah, Terus cokran kena selawe. Piro kabeh? 75. Sopo iku? Aku. Berarti sing kerek kontrak iki gak kena. iya kontrak kena. Tapi kan iku sanggup nyaur rek lur. Ana ono. Ana kan? Kok ana apa kan nyaur? Ya semua yo to. Nek kok nyaur aku nek tak balekno kon maneh. Hanya nih kau golongan apa lelut lelut lelut lelut lelut lelut lelut lelut lelut lelut lelut lelut lelut lelut lelut lelut sendiri hmm. iya ah. bab uh. mamare diomong bojoku mari hmm. tak omong barang ya gak nyambut gaya karo nek pamitan gak pamitan aku ndak pamitan ya Wah, aku udah pamitan. Ndak pamitan. <laughs> Ndak pamitan. Tapi oga ya. Lah, oga. Lah, oga. Lah, oga. Gak kan teko-teko nato, enggak kan? wis tak takokno jare wae ngidul tak takokno ngidul wong ngalor tak metan kulon paling bek lah paling berberat nene paman iku hubungane luas nene luas sing luas iku sapa hubungan itu akeh. Ya rono-rono termasuk luas. Makane, ngono lho. kuatir ae engko. Kok nang guyu aja kan. Kuwatir. Aku kuwatir bae sing tanome Samin. Eh, ngono sing tanome Samin. apa Samin sing luas iso. kancane lho kan. Lah ngono sokan gak kebejuk sokan iki. Kon gak kebejuk kon bijuk aku kon. Lah gak enggak kebejuk ditaro kita pari. Ditaro kita pari. Kok bejuk mesti susah kon apa wong guyu. Kan eh? kan nempu sih lho. Kok oh, kon ponakane. Pira sih? Slawi. Ayo utang nori kene. Lho. Kok hubung-hubung. Oh, kalau lama jadi satu. Ulet paling ini. Ini dingingoni paman sampai geger peyok dan kata kon enggak rumah maman. <laughs> Masanan. Oh, paman ta? Paman kok maman. Saiki apa pamanmu kirane wis digrebek ae, dilaparno ya. Eh, dilapurno. Wis mari mangan gak iso lapar iki wong mung mangan kete esuk. Dilapur apa? Kok dilapurno, terus dibati. Digolek ya. Digolek ta iki. Sopo nyawat? Sopo? Eh? Tau buwe kenong lho, Gur. Lah kon ngomong-ngomongan iki cari pundak. Kon cegat telur. aku tibat kulon sokrang kidul sampean wetan oh iki perang <laughs> lho enggak tak kau sita ya kok mubeng lho lek kepethuk kon muni oh iya oke kode ya kepethuk wo ah. ah wis abu oh, wah wah ya ya tak bodoh gendeng ya ari numpak baca ya Cuma becak piro? Wong papat kan kok becak. Ya sing ketan ngono sor gedot ngono. Kok becak masuk eru. Wis ini ya. Kon wani sing liwat kuburan dhewe. Apa? Eh kok wani lho ah, kon. Lah wani, wani kon. Wani. Kon kurang percaya. Ya. gak percaya aku terno. Kok padha wani iku. Oh, iki awan-awan kok njaluk ter. Wis dikon lek. Golek ya ketemu hmm. ya. Iya. Kon apa? Kon gak sendalan iki. Wah, ngeliat tuh galengan kali sandal barang. Sok orang sepatu sih nyelis sisi sepatu sih. Ayo melakukan nilai simpangan bunuh bunuh gua. Ayo, kan gula itu? Eh, gula eh, Aku bawa kamera. Eh, kamera. Kayak apa terus ini? Yo lah malah jemput tuh pemburi. <laughs> Wah, berani. Aku kan kalau mau pas semar kamu bawa kamera. Ya, terang identitas. Identitas. Oh, identitas. Ini alamatnya gitu. Wis kak, biasane ku nok endi iki hmm. ya mene? Biasane lek ya ku nok suket-suket e iku. Oh, anu, apa gayem iki biasane? Enggak kosot. Oh, ya. Dolek ya, Ayo, dolek. Nang Jombang nang Gematri berapa? Ayo, ayo. <laughs> gak gelem temen kaya aku iki. Asale nglakoni bojok saiki uripku tambah kebales. Ya apa dosa akeh tak ge ambur-amburan, mrono mrene mangan enak. Numpak angguna, numpa iko, numpa iki. Sampak duwe entek memet gemet gak uwan blas. Waduh ya apa rek? Nah iki nyambut gaya apa? Akal-akal aku mangkulak gentong. Gentong loro tak pikir ngalor ngidul, ngidul ngalor karo sing tuku. Masalah. Pinginane payu situ. Bareng payu situ ape tak angkat repot sisiane gak ono jomplang. Sopo? <laughs> Wah, arek iku seluruh arek iku. Senengen aku melarat ya, senengen aku gak duwe. Oh, wah, maneh. Aduh ya apa iki? Nah iki tak pikul kok jomplang wis diakal ae diakal sik sampe jomplang nah delok watu ae watu item iki iki pikul yo padha pikulane <laughs> tak coba tak coba lho entenge padha eh tak jojo ah <laughs> tepak iki eh cok lho pak pak lho iya aduh penak iki malah wah Enak benar saiki. Iya, jeneng mulak Wardi ya jeneng. <laughs> Aku ini yang jeneng itu Wardi jeneng. Iya, aku kan makmu tuh ngacung ngaco ya. Kok lari ngaco. Benar ah? apa blakra nang omahku iku? Lho aku lak nanggone Parman biyen. Oh, gak. Penuh nang omahku mesti penuh sir mbokku. <laughs> Ayo. Lah apa bojo mlak Kartini jenenge biyen jenenge. Sendara <laughs> situ nek tadi. Iya, omahe oh, kacangan. Iya, saiki dadi waras. Lah iya. Kacange apa? Ora apa tinggal aku sih Ora ali ah, Wardi bogel, Wardi bogel. Eh, Oh, ono jane tak tujuk aja nih. Aki, aja beringisan ah, aja beringisan. Ah. Aku kan petuk peno teko kadoan tok wasne. Koyo wak bas iki rupane. Oh, iya, eling. moyong Lah iya dodol iya. Iya, gawe enak saiki oh, peno. Biasa. Iya, waduh lah kok Kula kenong bareng kenong dengkulmu ngono. Lah kowe. Oh, genuk kok kenong. Oh, tak diuki wisan kok wadak lo. <laughs> Kenong. Oh, Irian iki watu iki. Oh, lah kok watu bareng? Lho gawe sisian. Oh, sisian gak jomplang. Jomplang. Anu tekan gentong. Ya tuku nek tuku. Kula tak nyolong. Mentik. <laughs> Peringisan kok niku. Lho kok gak kena ngono, kadang kok sing Dodol gawe dhewe. Iya iya iya. Ana sing kula. Iya. Kayak nyolong. Lah apa? Tuku gentong iki pada dedek. Ya apa? Murut kamu langsung sih lah. Murut iya. wamu kok dokar kayak pada detik. Oke. Penokor oleh murut aku dokar ya? Ru, petuk aku saripan. <laughs> Kau tunggu-tunggu. Iya, tunggu. Murah kok. Iya, pira ya kan? Hitung atus. Pira? Pitung atus. Pitung atus? Iya, gentong. Malah itu lima. Pitu ngatu, pitu limo. Kiri. <laughs> Ngenyang ngamur aja kan. Ngobano, gotok kaya ngono. Loh. Pitu ngatus. Loh. Iku paling penuh kulak ya satu selawi. Iku, Enggak sih, kulak pitu ngatus. Anu, enam ratus. <laughs> Enam ratus satu. Hati satu. Iya. Ya, satu kunya situ. Nah, itu kan. Iya. Nah, situ kok tuku mana situ? Iku loh, si tak tuku. Apa? Watu. Loh, watu kok tuku ya. Kan? Loh. Oh, ini lagi sisian nih, kata no. Aku, aku itu botok watu nih. Lho geng, ya pokoke lha apa <laughs> watu iku. Kayak lumpang ya, lumpang watu. Oh, watu. Iya, aku watu watune. Watu jomplang mana ya. <laughs> Ya apa sih kok takno? Lha terserah ya. Iya, Lek kuasa. Iya, iya, iya. Lho ya apa? Iya, iya. Kuasa seneng gentong. Iya, iya. Seneng watu deh. Pira kon mandi watu iki? Lah pira? Hah? Lah peno talakno pira? Ya 300 ae. Eh? 300. Watu ngene 300. Iki mosok kula wong leles. <laughs> leles watu iki mantuk kali Bisa <laughs> telung atus? Iya, iya. Aku minta ya? Iya, iya. Lima ratus ya oleh lima. Waduh, wadi warti. <laughs> Loh, gak ngono, pak. Oh, oh. Aku bisa not belok penoy. Iya, iya, gak apa-apa, iya, iya. Kok tak tuku telung atus, kok baik kurang. Iya, iya, iya, iya, iya. Tak kurang atau telung atus? Bisa telung atus ya, telung atus ya. Telung atus. Iya, iya, iya. Tak duit ya. Heeh. Pomone ya seket. Seket apa? Ya seket ripis, Mas. Oh, 300 seket ripis ngawur. Ya 300. Lah iya. Engko terno nang omah ya tapi. Heh? Tenggulu terno nang omah. Sono. Iya. Budal ya enak. imbang. Iya. Budale, bali e jomplang. <laughs> Kok ngawur ae kon iki. Kan iku lak dagang sih. Iya dagang. Lah iya kudu gelem ngeterno pembeli ngono lho. Tak ngono nek gelem tuku saiki gawon-gawon dhewe gak kenyo wis. Kok <laughs> niku. Eh tak gelem becak. Iya gelem becak. Iya. Kemana dokar yang mertuamu po? <laughs> Oh iki saya kena iku. Oh. Bapak saiki gak dokar. Oh, bapak kok bingung iki esuk. Tak kerawase toko dipuantal caranku. Wah dokar. Ya Allah, lho Pak Iman, waduh nempuhi pasir <laughs> kondo itu carane iki lho selu carane ya aku tak golek becak ya ya ya ya wis waduh ya sisian mana jomblang mana eh kata apa? tak cocok tak cocok kan? Iya. Apa semani kuwi? Tok, sik tak setuh. Endi? Hak, ngalor ngono. Iya. Sik tak tak. Iya. wis muli kawani gak muli ya apa mangan nduk warung padu asik moto ngantuk bisa nek oh, oh, oh. Waduh, aku tak turun nduk jalu genduk <laughs> enak turu bare kertu dobra-bra wong turu jalu genduk kene oh wis enak erek anget erek wis anget erek anget erek waduh waduh waduh mbok Lah, kata lho. Waduh, lho. Eh, iku mung kiri sapa itu? Mbok iki mongko nyander-nyander. Mongko ngomong-ngomong, sok kerman iki. Besok kiri. Apa? Pedes ngawur. Lho iki eh, Lan, apa to? Nobrok gendong-gendong pecah. Lolo... lho, lho. Apa nobrok? Ana lho. Lho, lho, celeng. Wah, ngawur ae. ngene kok celeng. Lah iku cocok celeng. Lho. Lho, apa? Duduk celeng iki apa? Tak delok ana tulumpah iki, tenggeleng iki. Wah, ngawur ae iki, Cek. Apa? Oh, cindile tekus. Apa? Apa? Cilik corot iku. Ini kan delok cocok tekus iki. Aduh, aduh. Loh, mana? Aduh, aku. Aduh. Aduh. Aduh, mangono kirik aja pancal. Genukku pecah, aku nglundung. Sing pancal wong wong iki. Hei, wong wong. Aku terus mancal penak, Mang. Oh, kon iku melek otak oh, yo merem arek kero pe kon iku. Lha apa turun jero gentong? Lah turun gedhe kuwi aja brak-brak wong arene. Oh, tak kontrak kayak ngono lho. Kok oh, kontrak Ya apa, Bas? Kene oh, iku mbecuk ae kok apa kaene. Iya sepurane arek. Oh. Iya sepurane ae. Dodol apa memang? Dodol gentong. Mang Iya. Lah saiki kon. Apa? Dodol kreweng. <laughs>